Wszystko już jest obgadane. Nie słuchaj. Trafalę, no, ale to trzeba przebić, jak powinien i wodę włączyć. No, Wszystko gra. Do widzenia. Do widzenia. Szanujmy się, dopóki jeszcze można. Szanujmy się, dopóki czas nam sprzyja. tyle już nie wrócą, a jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie. całujmy się, dopóki jeszcze może. A jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie. Kochajmy się, dopóki jeszcze można. Kochajmy się, dopóki czas nam sprzyja. jeśli nawet kiedyś wrócą, to tylko we śnie. Trzymajmy się, dopóki jeszcze można. Trzymajmy się, dopóki czas nam sprzyja. póki jeszcze można. Puszczajmy się, dopóki czas nam sprzyja. Seniorzy, puszczajmy się, bo takie chwile już nie wrócą. A jeśli nawet kiedyś wrócą, tylko we śnie. Jest to nagrane? Pięknie! Ten raport proszę tutaj skierować na adres tego klubu. Cały raport. do chóru idzie. A nogi do balety. Trzeba się bawić. Trzeba się bawić, kurde mol. Tego chce ciało i dusza. Trzeba się bawić, kurde mol. Dopóki człowiek się rusza. Trzeba całować, kurde mol. Tego chce ciało i dusza trzeba całować kury bemol, dopóki człowiek się rusza. Trzeba tańcować kury bemol, tego chce ciało i dusza. Trzeba tańcować kury bemol, dopóki człowiek się rusza. Trzeba się napić kury bemol, tego chce ciało i dusza, trzeba się napić kurde mor, dopóki człowiek się rusza. Dziękuję, Ole. Ole. Ale tam znajdziesz z was wydrzona. A ja Nie no, zwydrzona, bo tak musi być. No, musi być ta pianka. Nie ma się co wstydzić. Coś pani chciała jeszcze mówić. Nie zobacz, jaka jestem dumna. Czesia, o budynku. Dobra, już teraz pani się chciała. Nie, nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że fantastycznie w ogóle państwo Aha, no, to pójdziemy do chóru. No, możemy, możemy zaśpiewać tak. O ho, ho, ale fajnie, ale fajnie. i tra i tralala. Idziemy przez życie po skokach i chopaj ziób i tralala. Po skokach bożyj Z tymi seniorami można konie karać. Ja lecę, dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Ale ty tak nie lecisz jak senior, ty jesteś no. młodsza. No. Tak. A jaka jest różnica między babcią a wnuczką? Nie wiem. Wnuczka leciała jak chciała, babcia chciała jak leciała. <laughs> Jeszcze raz. Jeszcze raz.